Pico. Salta al medio, ¿ok? Yeah, yeah, yeah. Suena Me dijeron que te acabas de dejar, que el modo que él te engañó, que ya no crees en el amor, que anda suelta igual que yo. No sé, pero la noche está pa' de quitarnos. Otro shot vamos a que yo también quiero ver, vacilar. Trae a todas tus amigas que yo las voy a poner a fumar. De la hasta abajo, pa' abajo sin parar, ya. Yeah. Porque tal soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Que tal soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Que tal soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Que tal soltera vacilar. Dale hasta abajo, hasta abajo sin parar. Y está de soltera, está de moda, por eso ya no se enamora. Está de soltera, está su subida le un ajuste. Si la ves en la bingo con las bellas, no te asustes. Tapa el problema, que no la busques. bola y como decía Tito. A ese culo el traje le queda chiquito. Dale una no te cuesta para gatito. Ey. Y le va bonito. Hoy se siente coqueta, se activa nunca quieta. Todas las moñas son violetas, el corazón no tiene dieta. Pa' que ningún cabrón se mesa Se dejó en trip otra vez Te picho todas las llamadas, todos los texts Tú no entiendes que hace rato dijo next La nena está haciendo más tic que el ex punta eh. Ponte, ponte pa' la vuelta que yo voy pa' la Si no nos vemos mami en el hotel Ponte por problemas, ven a déjate ver Lo que aquí empezamos lo matamos en el motel Suelta por ahí, yo estoy suelto por acá Suelta wiki wiki como dice y abrirá Soltó el corazón, sacó pa' hacer la like ella lo que quiere joder, vacilar. Solito para romper la disco, ella lo que quiere joder, vacilar. De hasta abajo, para abajo, sin parar. Estar soltera está de moda, hace lo que quiere y que se joda. Estar soltera está de moda, ella no le va a bajar. Estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a my ball, DJ Alex.